บุ๊กทูเก้าสิบสามอนุประโยคใช้เชื่อม orações subordinadas com se ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ Eu não sei se ele me ama. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ Eu não sei se ele vai voltar. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ Eu não sei se ele vai telefonar. เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ Será que ele me ama? ขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ Será que ele vai voltar? เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ Será que ele vai telefonar? ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม Eu pergunto-me se ele pensa em mim. ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม eu pergunto-me se ele tem outra ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก eu pergunto-me se ele está a mentir เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า será que ele pensa em mim เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า será que ele tem outra เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ será que ele diz a verdade ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆ หรือไม่ eu duvido que ele goste realmente de mim ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ eu duvido que ele me escreva ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ eu duvido que ele case comigo าจะชอบฉันจริงจังไหม Será que ele realmente gosta de mim? เขาจะเขียนมาหาฉันไหม Será que ele me vai escrever? เขาจะแต่งงานกับฉันไหม Será que ele vai casar comigo?